Irailak hogeita bost, gaur aste azkena da eta uberrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna. Biotzaren mundu eguna ospatzeko berriozar zerkatuko du paseo ibiltari batek. Mugia di osasun honeko bihotza izateko lemapean berriozarko osasunetxeak bide erakuslez gidaturiko paseoak antolatu ditu. Paseatzen joan ala jaione aranburu erizainak azalpenak luzatuko ditu ariketa osasuntxuen inguruan. Carmelo Urrak berriozarko herri zaharraren historia zitze ingo du. Elizaz, arraskaz eta jaure herriaz besteak beste. Javier Anduazak paseoetara emateko egokia diren arropen inguruan aholkuak luzatuko ditu eta azkenik Raul Maizat Alberto Honiebak baratze ekologikoak eta naturgela aurkeztuko dute. Aktibitatea helduak direnentzat zuzenduta dago, paseoa irailaren hogeita sea, seian bihar izango da. Iraileko osoko bilkura. Bai, Xabi, gaur arratsaleko zeiterretan inen da hilabeteko osoko bilkura. Bilkularen gai ordenako punturi garrantzitsuenak hau esek ditugu. Berrioza retorbideko eta laugarren zemakiaren ingurunea berrurbanizatzeko horren bukaera onartzea. Bigarrenik basoa parkeko argiteria berritzeko egikaritzeari uko egitea eta azkenik aingelesa ikasteko itzarmena. Berreozarko Euskaldunen bigarren topaketa eginen da. Bihar zeuna txaldeko zazpiretan kulturgunean ez Euskaldunen bilkura egingo da Euskararen erabilera suspertzen duten aktivitateak bultzatzeko dagoeneko maiatzan bilduziren testu inguruaren analisi bat egiteko. Bilkura hauen antolatzaile den Mikel Hortigosaren hitzak entzungai izan ditugu elkarrizketaldian. Eta berriozare torbideko hogeita laugarren zenbakiko ingurunea berru urbanizatzeko obrak Berrio zarko udalak bere webgunearen gunearen bidez iragarri duenez, HNV-ek berrurban lanean enpresa esleipenduna, egin beharreko lanak ikasturtea hasi baino lehen bukatu ditu. Obra berrio zarko udalak sustatu zuen eta onako lanak egin dira. Batetik, inguruneko zirkulazioa berrantolatzeko zoladura berritzea eta bestetik, euriurak biltzeko kolektore eta argien kanalizazio berriak egitea. Lanak, HNV enpresari esleitu zitzaizkion eunda emeretzi mila bosteunda hogei koma iruroita euroren truke bezabarne. Kopuru hori lizitazio kopurua baino euneko gitamar merkeagoa izan da. Enpresak berroita marre eguneko epea izan du lanak egiteko. urbanizazio eskatutako epean eginda eta kostua eunda hogei mila lareun eta berroita mabi koma hogeita mezortze eurokoa izan da. Udala kopuru horren euneko irurogeita marra finantzatu du 2000 bede bederatzi bi mila hamabi tokiko inbertsio planetan. Bateria perkusio irakasle baten behin-beineko eh, kontratazioarako deialdia. Berriozarko musika eskolak astea ardagoen kurtsorako bateria edo perkusioko irakasle baten beharra du. Aurkeztu nahi den oro eskabidea berriozarko udaletxean entregatu beharko du irailaren nogeita zazpia baino lehen, goizeko zortzitatik eguerdiko ordu bat ordu ordutegian. Informazio gehiago iru ubebikoitza.berriozar.es sorri aldean. Bertzo eskolan izena emateko epea zabalik. Ala xixabi, Nafarroako bertxozale elkartea gestionatzen duen bertxolaritza eskolan izena emateko epea zabalik da. Amabi urtetik gorakoek irailaren hogeita zizpia baina oleen apuntatu daitezke udaleko Euskara zerbitzuan edota bederatzi lauzortzia mala hogeita mazazpi berroita zazpi telefonora deituaz. Hortxe, Rosa Ramos udaleko Euskara teknikariaren itzak. Berso eskola batzutan lotzen da pues, edo aurrekin, gazte txoekin eta bereziki helduak animatu nahi ditugu. Mhm. E, nik uste bertso eskolen lana oso oso garrantzitsua izan dela Nafarroan eta eskolarri osoan azken urte hauetan. Mhm e, bertsoaren bitartez, ez da besterik gabe, oza, eta asko da, bertso, bertsolaritza ezagutzea, ikastea, konsum, oza, ulertzea hobeki bertsoak nola egiten diren, gero ausartzen badein bagara, ausartu ere bertsoak botatzera, baina norretaz gain nik dut e, kultura orokorran asko sobeki ezagutzen dela, badela parada e, aukera oso ona e, e, euskal kultura ezagutzeko, Baita mintzakideen parte hartzeko ere izen amateko epea zabalik. Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatu aldera izena emateko epe aurriaren emeritzi arte egongo da zabalik. Inskripzioak udaleko Euskara zerbitzuan egingo dira. Telefonoz egiteko aukera badago bederatzi lauzortzi, ogeita mar, 0 iru, berro eta meretzi telefonora dituaz. Euskara abildua berriozar.es emailaren bitartez izen amateko aukera ere badago aurkezpena berriozarren urriaren bederatzean e, eh, zazpiretan kulturgunean izango da informazio gehiago Euskara zerbitzuan bertan edo iruñerriko mentzakideko koordinazio gunean edo bederatze lau sortzi laroi tamasei, zero bost tamasei telefonoan. Larun blai, arditxo eta ardibeltz berriro larun bat arratzaletan. Berrio zarren jada bosgarren urtea da larun blai martxan dela. Larun batetan elkartzen dira lehen ezkuntzako irugarren eta laugarren mailakoak. Berrio zarko kulturgunean atxaldeko lauterritatik seiterrik bitarte. Larun batetan ekintza ezberdinak egiten dira eta urtean ekintza osagarri batzuk ere. Ala nola erteerak eta kanpaldiak bosgarren eta sigarren mailakoak berriozarren arditxo taldea osatzen dute eta DBH-koak, ordea ardibeltz. Larun blairen izen ematepea irelaren oita irutik urriak lau itarte zabalduko da. Izen emate horria Euskara Zerbitzura naman beharko da, goizeko marretatik eguerdiko ordu birek bitarte. Informazio gehiago Euskara Zerbitzuan, bederatzi lau sortzi, hogeita mar, zero iru, berroita meretzi telefonoan. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio iragarpenak eh, garazi. Beno, bazerua, odei gutxirekin izango dugula, erdi mailako odei eta goi odei batzuekin minon arratsaldean ordea bero odeiak garatuko dira baliteke trumoiek aitza botatzeko probabilitatea izatea, probabilitate hori txikia izango da ere, ego sagaikoa ize haul bizei biliko da bolada gokor batzuekin eta temperaturei dagokionez, temperaturetan aldaketarik ez. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu dato zen orduetan berrioza erratiaren sintonian fmko 1.8an edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.